13. pitanje Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ste vi osoba koja će mi dati pravi savjet. Pitanje je jednostavno, ali to postići teško. Kako pozvati svoje roditelje u islam? Jednostavno, nemam autoritet kod roditelja i posle svih iskušenja sa njima sad je odnos dobar, ali tema islam se ne smije otvoriti i čim osjete da bi se nešto moglo slično spomenuti, bježe od toga. Allah vas nagradio džennetom za taj otac treba isto, kako smo rekli, za taj brat koji prije, isti odgovor, to je težak insan. Mnogi tako stari ljudi teški, pogotovo ja se bojim da, da možeš ti, možda da si razlog njegov tako odbijanja. Ima neke, ja ne kažem da si tako, ali ja kažem, ja sam vidio mnogi braća i sestra, kad urazi u vjera, ulazi jako. Pa postupi prema roditelj, to je haram, to je haram, to je takav, to je nakav na kraju roditelj, kad je bogati pusti nas na miru, neće čući u tebi ništa, razumijeti. Ili kako ponaša prema njima, on kad bude sa vraćom, Allahu akbar, Allah te nagradi, šta je znam, i lijepo priča, ali kad se vraća kuća, kako njegova ponašanja prema roditelj, prema žena, Allah salamat. Wallahi, braća i sestara, ja sam bio na nekoliko stanija, ko sam šok doživio, kad sam vidio kako brat ponaša sa braćom van kuća i kako prema roditelj, čak ja, ja sam bio svjedok, jedan bio prijatelj, kako stupi prema roditelj, njegov babo oči da pukni od njega. Čak mi je rekao, Imadi, ti si meni sin nego taj insan, ti si meni draži nego taj insan, ti ne znaš kako ponaša prema meni. Pa ja se bojim od ponašanja neke braća da budi razlog odbijanja njegov roditelj od vjera od, ultiza, od iltizama. Pa prema tome, polako sa roditelj, ne smiješ sa njima ružnu makar ako budu nevjernik. Razumjeti, lijepo sa njima, dobro, ako odbiju vaša dava, ako ste mudri, lijepši, lijepi sa njima, a oni su odbili vaš dava, ne treba iditi dalje, nađiti neki, kako sam rekao u prošli pitanja, koji ima respekte prema njemu, da priča sa njima polako. I ne treba uvijek pričati oko smrti, smrti, smrti, smrti, jer je, to je njima čudno. Jednom jedna majka vidla njezin sin stalno priča sa njegov prijatelji, a vidi kako je san kad umri, a vidi ovaj kad umri, pa kaže šta je vama, samo pričati, to je umri, to je krpu, to je crkonu, pazite, ljudi ne razumiju vas. Oni misli da mi dan i noći pričamo oko smrti, pa nađite neki tema koje će privlači roditelj, jer oni ne razumiju nas. Pa treba naći neki lijep način da privlači roditelj da vas Allah nagradi. Amin.